Tuo tarpu susirinko tūkstančiai žmonių, kad vieni kitus trypė. Tada Jėzus pradėjo kalbėti pirmiausia savo mokiniams. Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės. Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką kalbėjote patamsyje, skambė šviesoje, ir ką šnipždėjote į ausį kambariuose, bus skelbiama nuo stogų. Aš sakau jums savo bičiuliams, nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti. Aš parodysiu, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris nužudęs, turi galę įstumti į pragarą. Taip sakau jums, šito bijokite. Argi ne penki žvirbliai parduodami už du skatikus? Tačiau nie vienas jų nėra Dievo užmirštas. Žinokite, kad net visi jūsų galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite. Jūs vertesni už daugybę žvirblių. Aš jums sakau, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje. Ta ir žmogaus sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje. O kas manęs įsigins žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo angelų akivaizdoje. Kas tartų žodį prie žmogaus sūnų, tam bus atleista, o kas pikdžodžiautų šventai dvasiai, tam nebus atleista. Kai jie ves jūs į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybės, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite – nes šventoji dvasia tą pačią valandą jūs pamokys, ką kalbėti. Vienas iš minios jam tarė, mokytojau liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Jis atsakė, žmogau, kasgi mane skyrė jūsų teisėjų ar dalytojų. Ir dar pridūrė, žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apščiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Jis pasakė jiems palyginimą. Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo savo vieną svarstyti. Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus. Galop jis tarė, štai ką padarysiu. Nugriausiu savo klojimus statysiuos didesnius ir juos sugabensiu visus javus ir visas gyrybės. Tada tarsiu savo sielai. Mano siela, tu turi daug gyrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgy, gerk ir linksmai pokiliauk. O Dievas jam tarė, kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kamgi atiteks, ką susikroviai? Taip būna tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Todėl aš jums sakau, per daug nesirūpinkite gyvybę, ką valgysite, nie savo kūnų, ką vilkėsite. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Pasižiūrėkite į varnus. Jie nesėja ir nepjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, bet Dievas juos maitina. Jūs nepalyginti vertesni už paukščius. Kasgi jūsų galėtų savo rūpeščių bent per sprindį prailginti savo gyvenimą? Tad jei jūs neįstengiate padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos jos neverpia ir neaudžia. Bet sakau jums, nie Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena jų. Jeigu Dievas taip aprengė laukų gėlę šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai. Tad neklausinėkite, ką valgysite ar gersite ir nebūkštaukite. Visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio pagonys. O jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta. Nebijok, mažoji kaimenė. Jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, to jau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tuomet Petras paklausė, viešpatie ar šį palyginimą pasakė tik mums, ar visiems? Viešpas atsakė, kas yra tas ištikimas ir sumanus prievaizdas, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramų laiku ją maitinti. Laimingas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą, jis paskirs jį valdyti visų savo turtų. Bet jeigu anas tarnas pasakys pat savo, mano šeimininkas neskuba grįžti. Ir ims mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis niemanyti nemano ji žiauriai nubaus jį ir jam teks neištikimųjų likimas. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Aš atėjau įžiepti žemėje ugnies. Ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų. Aš turiu būti pakrikštytas krikštu. Ir taip nerimstu, kol tai išsipildys. Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemę į ramybės? Nesakau jums, neramybės, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidalyję trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas tos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą. Motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną. Anyta prieš Marčią ir Marti prieš Anytą. Jėzus pasakė ir minioms. Matydami debesį kylantį vakaruose, jūs tuoj pat sakote, ateina lietus, ir taip atsitinka. Pučiant pietų vėjų, jūs tvirtinate bus karšta, ir taip iš tiesų esti. Vidmainiai, jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėlgi neįsiaiškinate šio laiko prasmės? Kodėlgi patys nenusprendžiate, kas teisu? Kai eini su ieškovu pas vyresnybę, pasisteng dar kelyje su juo sulygti, kad jis tavęs kartais nenusitemptų pas teisėją, teisėjas netiduotų teismų vykdytojui, o teismo vykdytojas neįmestų tavęs į kalėjimą. Sakau tau, iš ten neišeisi, kol neciteisi lygi paskutinio skatiko.